una otra edición do La Crataire, versión de raso en aragonés de El Lacratador. Y principiamos con esta canta en aragonés de Mayacán, a nuestra sintonía. No más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. Odio dólar, picha, de miseria, entre que aprovecha escrita de dolor. las les las bocas boques xilen de hipocresía Las mulles vuelan sobre las cenizas Y los niños desvarizan más del sol. y i te canta, te mucho mucho mundo. Este programa se emite normalmente los jueves a las 8 la tarde, pero hoy eh, hacemos una edición más temprana a la hora del café. Y dinantes que dinantes que brenca pedir disculpas por o mío aragonés improvisado y autotraducido. Y triste comprobar eh, lo que se evapora una luenga que nos echará en la mía realidad diaria picos puercos te da tuya FM, Radio Topo, Radio Tabonero. y a nuestra página web radiotopo.org y a página web do Acrataire, del de El Acratador, y el Acratador Nobleza Baturra ORG. cuatro años de, de estrela a estrella, cuatro años en que, como como que ya habitual en el programa, he dado un repaso a luitas sociales de actualidad, asinas que hoy tocaba un repaso un tanto más histórico. Güey será pusa excepción. Cal recordar que se han cumplido 80 años do comienzo do que fue lanzamiento fascista contra la República. También se cumplirán 80 años al año que viene da creación do Consello de Aragón, Consejo de Aragón, una experiencia libertaria quasi sola en el mundo. es por eso que parece justo dar un breve repaso al escaricheu, tapar de, a la vez, pero no solamente charrar dos grandes personajes, sino también dachen Chen, da piet Y eh, de la experiencia de colectivizar la tierra con todos sus eh, fallos, miserias, pero también como que un pasado de que a de Aragón hemos de sentirnos orgullosos y orgullosas. pero para no ferme pesado, antes que brinca un poquet de música y será como que en años anteriores en una lengua minorizada. En este caso, en bretón, eh, sois escuchando a Denez Prigen y eh, Lisa Gerard. Bretón, breiza, y a Luenga pertenecen un grupo celtico, rama britónica de conjunta con o galés eh, o que se charra la Bretaña francesa. y decir, lle a sola luenga celtica actual que se ha desembolicado y fuera de la hegemonía británica. eh, probablement sia un, un retoño, un fillo do galo que aconseguiu sobrevivir en a parte noroccidental da Galia da Galia de Asteris e Obelis. en estos momentos ye una, como he dicho, una de las lenguas más amenazadas de desaparición de Europa y o bretón se charra en el departamento de Finisterre y a parte occidental colindante dos departamentos de Côte d'Amour y Morbihan en Bretaña o oeste de Francia. En que con un tímido emparo institucional no existen datos disponibles sobre cuántas personas charran bretón o día. Las autoridades francesas no incluyen cuestiones sobre las luengas minoritarias en sus censos. A zaguera estimación lle dos años 80 eh, y charran de más de medio millón hablantes eh, viviendo en la Bretaña francesa, sin contar los expatriados que también lo charran. Mani menos, la mayoría son de tercera edad, pues solamente o 50 das personas de más de 35 años lo dicen comprenderlo. Con pocas excepcións, o bretón ya non lle a luenga materna das xovens xeneracións. Isto se debe tamén ao feito da política educativa do goberno francés, que promueve o francés como sola luenga en a educación encara que o bretón pode estar trigado entre outras lenguas foranas como asignatura, non tiene o mesmo nivel que o francés. A lengua lle serios, seriosamente amenazada. En Caransinas se cree que no son más de 200.000 eh, los eh, charrantes dos cuales se estima que unas 30.000 eh, personas lo usan en a su vida diaria. estáis, sois escuchando Gortoz Arran. allí eh, una canta sobre a vida en Omar que llena a costa bretona. esta canta Inram and Enes en, bretón. hemos de charlar de o nuestro tema de El anarquismo en Aragón le presente en desde finales del siglo XIX Dende la creación de organizaciones... previas a los sindicatos y e a naixencia da central anarcosindicalista CNT en 1910 milars, 1910 eh, perdón, <laughs> milars de personas han militado en las ringleras del anarquismo organizado. Chuntando ilusiones, fendo huelgas, badas de todo tipo y pagando con agarchola y a veces con vida a suyas ideas transformadoras. Sería muy largo de entrar en detalles, pero como hoy suplidar en nuestra ciudad eh, Zaragoza feitos como insurrección protagonizada por Ángel, Ángel Chueca en 1920, novelada por el imprescindible Ramón J. Sender en la suya Crónica del Alba. feitos como as, eh, as vadas generals convocadas por a CNT ou as accións expropiadoras do Grupo Solidarios de la FAI a execución do cardenal Soldevila en resposta á morte de anarquistas, gracias ao cual non tenemos cardenal na nosa cidade, castigados entre un siglo. o decisivo Congreso Cenetista de 1936, dos meses antes que estallase a guerra civil, que estió eh, en Zaragoza. moitos personaxes célebres del anarquismo pasaron por a nuestra ciudad. Buenaventura Durruti estío Garcholao en a Garchola de Torrero, ue centro social ocupado Quiquemur e de procedencia oscense cara que Belún naixiu en Zaragoza eran os eh, chismáns ascaso. En a pasada Semana Cultural da Madalena e había unha memoria ta Francisco Ascaso. En este tallo escuchamos a voz eh, de un otro anarquista que es García Oliver. Se formó el año 1923 en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy, cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona golpe por golpe, una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros. Uf, vaya un tipo duro, <laughs> García Oliver. Voy voy o tema que pretendeba contar porque o tiempo se me chita de encima. Solamente media hora <laughs> tan larga historia. Historia de estrella estrella son una mica censores, porque En eh, Ocaldeado Ambien del año 36 eh, los eh, os fascistas se sublevan y no, no fa falta comentar, creo, que en julio de, ese año estalla a guerra civil, un conflicto cruel que se elevaría por Deván a ciudad de Zaragoza y partiría Aragón en una mitad controlada por los fascistas y una otra por la República Caspe, Casbellería, Naiser o clamao Consejo Regional de Defensa de Aragón o Consejo de Aragón. o suyo control se extendeba sobre a metat oriental de Aragón y era baixo influencia mayoritaria de los anarquistas de da CNT. cara que no gobierno participaban representantes de, otras tendencias y partidos, si bien plegó a tener una gran influencia y constituyó un Estado propio o un anti propio dentro del Estado republicano, a suya vida estió efímera, meso que a suya actividad duraron menos de un año en estar disuelto en agosto de 1937. cara que he recordado por a suya siede en Casp, lo cierto ye que la asamblea de creación ye convocada en Bujaraloz, Bujaraloz en los Monegros, a zaguers de septiembre do 36 e por o Comité Regional da CNT de Aragón, en lo que sería una reconocencia de la realidad específica da nuestra tierra, diferente a la industrial Cataluña del cual provenían otras columnas anarcosindicalistas. al mesmo tempo que o Consello de Aragón en principio a funcionar en moitos lugares, a Chen se organiza bien por o paso das columnas que avanzan en Madrid ou por a influencia das organizacións libertarias que allí funcionaban e arranca un intenso proceso de colectivización. A colectivización la economía que principió a desembolicar entre el verano de 1936 e en las comarcas aragonesas orientales se debió tanto a las de la guerra y de la situación crellada de impuesto levantamiento militar do 18 de julio como a la difusión de ideologías socializadoras y colectivizadoras que encentraron un proceso revolucionario en gran parte dos territorios republicanos. Beluns eran preocupados en la guerra y la república. ...los anarquistas eran una revolución, un proceso histórico sin precedentes. <coughs> conformando aproximadamente 450 colectividades rurales... a práctica totalidad de ellas en manos de CNT, con un enreble número que rondará veinte 20 a cargo de UGT. Esta situación no llega del agrado tanto das autoridades republicanas como da Generalitat, pero en aquel momento no tenieron posibilidad de privarlo. en cara que en Aragón se dieron casos de socialización de servicios públicos, Barbastro, CASP y de cualquier actividad industrial y mineras, Alcañiz, Beseit, Andorra, a estructura económica de la región justifica sobradamente o calificativo de colectividad agrícolas. Por una otra parte, cara que intervinieron a UGT, comunistas y mesmo partidos republicanos, a hegemonía y o control correspondieron a la CNT Y sobre todo, a la idea era puramente anarquista, por lo que no es erróneo charrar da colectivización anarquista dos medios de producción. En moitos casos, o que se colectivizou estió unha agricultura pobra de subsistencia, como lo prueba o feito que a socialización difuera completa en chicotas localidad agrícolas e tenese máis excepcións en cabeceras de comarca como Valbastro ou Lainsa Insa, con unha estructura económica e social máis complexa. y es difícil eh, saber realmente cuántas personas plegaron a participar en el proceso de socialización de las tierras, pero se estima que estuvieron varios milares de personas, mayormente del sector agrícola. Las cifras indican la existencia de 280 colectividades con 141.000 afiliados, en cara que a cifra varía dependiendo de las fuentes. se estableció a unión libre de parejas frente a matrimonio católico y somos charrando de 80, años, brenca menos se abolió la prostitución y se empezó la alfabetización en un Aragón rural en la, el analfabetismo y era masivo. En castellano, of course. as colectividades aragonesas e sobre todo a estructura orgánica e administrativa que se va dotau son disueltas oficialmente en agosto-setiembre de 1937 en o marco do chiro político e militar do goberno do Fren Popular. Esta disolución se velle reforzada por a presencia das tropas estalinistas de Lister en a rexión. En a práctica, Moitas localidades seguirán colectivizadas en maior ou menor grau, dica a caita do fren e o final da guerra, encara que moitos chicots e medianos labradores retornan á propiedad e explotación individual das súas tierras. Aquí naixe a polémica ideolóxica que traspasa dica aos nosos días a historiografía sobre unha realidade tan pouco estudiada. o tiempo se acaba? Yo he pasado de un Aragón que fue de una tatraza, Una historia de anarquismo militante Y experiencia social que a Ormino ya más estudiada en, otros países que aquí mismo y hizo que 80 años no son brenca sino que le lo pregunten a los fachas de OPP, tan empeñados en suplidar a memoria histórica Sobre el tema existen numerosos libros, mayormente muy partidistas, tanto a favor como en contra. Más o menos imparcial lle el libro de Julián Casanova El Consejo Regional de Defensa de Aragón y las colectividades agrarias durante la Guerra Civil Española. Y también trata ampliamente el tema al historiador británico Hugh Thomas. Dende o anarquismo, a obra de Félix Carrasquer y fundamental. Aragonés, libertario, eh, eu mesmo pienso que, que excelente escritor Se me ha acabado tiempo. A media hora diste acratador, acrataire en aragonés, la acrataire cuatrena vez que lo fue y no da, no da más. Hemos escuchado música bretona en una otra lengua minorizada de Europa en esta jornada dedicada a esta nuestra chicota luenga, al aragonés. El año que viene más y mejor, esperando a mejorar o oh mío, o oh mío pobre aragonés también. Hemos eh, charrado eh, de las colectividades agrarias en Aragón, do anarquismo, da historia, ...de eh, da historia que no quieren charrar en los institutos y muchas veces en la universidad. Como siempre, un pletórico, salud y anarquía.